بوك تو سكسان دوت أربعة وثمانون geçmiş زمان دوت الماضي رقم أربعة أكمك القراءة Okudum. Qara'tu. Romanın hepsini okudum. Laqad qara'tu er-rivayetu kullaha. Anlamak. El-fehm. Anladım. Fehimtu. Metnin hepsini anladım. لقد فهمت النص كله Cevap vermek الإجابة Cevap verdim لقد أجبت Bütün sorulara cevap verdim لقد أجبت على كل الأسئلة Bunu biliyorum Bunu biliyordum أعرف ذلك كنت على علم بذلك Bunu yazıyorum, bunu yazdım. أكتب ذلك لقد كتبت ذلك Bunu duyuyorum, bunu duydum. أسمع ذلك لقد سمعت ذلك Bunu alıyorum, Bunu aldım سوف أحصل عليه حصلت عليه Bunu getiriyorum Bunu getirdim سوف أحضر لك أحضرت لك Bunu satın alıyorum Bunu satın aldım سوف أشتري ذلك اشتريت ذلك Bunu bekliyorum Bunu bekliyordum أتوقع ذلك توقعت ذلك Bunu açıklıyorum Bunu açıkladım سوف أشرح ذلك شرحت ذلك Bunu tanıyorum Bunu tanıdım أعرف ذلك عرفت ذلك Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.